أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق Kwani hawatembei katika ardhi wakaona jinsi ulivyokuwa mwisho waliokuwa kabla yao au walikuwa wamewazidi hawa kwa nguvu na athari katika nchi na Mwenyezi Mungu aliwatia mkononi kwa sababu ya madhambi yao na wala hapakuwa wa kuwalinda na Mwenyezi Mungu. dhanika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa akhadhahum Allah innahu qawiyyun shadidul iqab, hayo ni kwa sababu walikuwa wanawajia mitume wao kwa hoja zilizowazi, lakini wakawakataa, ndipo Mwenyezi Mungu akawakamata bila shaka yeye ni mwenye nguvu mkali wa kuadhibu walaqad arsalna musa biayatina wa sultanin mubin na kwa yakini tulimtuma Musa pamoja na ishara zetu na uthibitisho ulio wazi ila fir'auna wa hamana wa qarun faqalu sahirun kadhab umwendea fir'auni na hamana na qarun wakasema huyu ni mchawi mongo mkubwa falamma jaahum bilhaqqi min indina qalu qtulu abna alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisaahum wama kaidu alkafirina illa fi dalal basi alipowaletea haki inayotoka kwetu walisema waueni watoto wanaume wa wale waliomwamini na wawacheni hai wanawake wao na haviwi vitimbi vya makafiri ila katika upotovu. Waqala Fir'aun dharuni aqtul Musa walyad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhhira fil ardi al-fasad. Na Fir'aun akasema, niachieni ni muue Musa, naye amwite Mola wake mlezi mimi nachelea sije kubadilishieni dini yenu au akatangaza uharibifu katika nchi. Waqala Musa inni udhtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Na Musa akasema mimi najikinga kwa Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi anilinde na kila mwenye jeuri asiyeamini siku ya hisabu. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kwani hao washirikina wamekaa kitako tu wala hawatembei katika ardhi wakaiona vipi ilikuwa hali ya mataifa yaliyokuwa kabla yao walikuwa wana nguvu kuliko wao na walijenga zaidi kuliko hawa nao Mwenyezi Mungu waliwangolea mbali kwa madhambi yao wala hawakuwa na mlinzi wa kuwalinda na adhabu ya Mwenyezi Mungu na adhabu hiyo iliwateremkia kwa sababu ilikuwa watume wao wakiwajia na zilizo wazi nao wakazikataa basi Mwenyezi Mungu akafanya haraka kuwapelekea adhabu ya kuongoa. hakika yeye ana nguvu kubwa mno na amefikiria ukomo katika kuadhibu hapa kuwa tulimtuma Musa na miujiza yetu na ushahidi wenye uthibitisho ulio wazi kumpeleka Firauni na Hamana na Karuni. Wakasema huyu ni mchawi, kwa hiyo anayodai kuwa ni miujiza na amepita mipaka kwa uongo katika madai yake kuwa yeye ni mtume aliyetoka kwa Mola wake mlezi. Musa alipowaletea haki kutoka kwetu, Firauni na wafuasi wake waliokuwa pamoja naye walisema, ni watoto wa kiume wa hao walioamini pamoja naye na wa hai binti zao na vitimbi vya makafiri haiwi ila kuondoka na kuangamia na kupotea. Na Firauni akasema, na chilieni ni muwe Musa, naye na mwite huyo mola wake mlezi mokoe kwangu. Hakika mimi na hofia sije huyo akegeuza dini yenu enyi watu wangu, au akaeneza fitna katika nchi. Na Musa akamwambia Firauni na watu wake, hakika mimi nimejilinda na mwenye kumiliki mambo yangu ambaye ndiye alinilea na ndiye mwenye kumiliki mambo yenu pia na mwenye kukuleni nyinyi kwa neema zake na hisani zake. Nimejilinda na kila anayejivuna na kutakabari asiyeamini siku ya hisabu.